contentiga gimnastico por la cerbo. Programi roboton per pictogramoi. Nun tempe, ciam la usado de compufonoi farigis comuna por ciu agio, oni povas usi ilin ancao ciel rimedon por defii propran serbon cae manteni gin sprite vigla dank al la grava rolo qui un computilo e ca informatico plenumas en nia vivo sen dube indas iom capti la technicon de programado qui estas la kerna baso de la computila mondo Quelca el vi vidante la illustragio in de tiu cison articolo povus iom colerete reagi cae pensi. Nu, vere, Cio estas tiu ci infanezza stultaggio? Bone, mi comprenas vian spontanean reagon, char unua vide shainas temi pri uno el milionoi da videoludoi pli mal pli triviale stultai pro ciui i frenezigas. Male, temas pri vera gemo por amuse cae libertempe mem lerni la basa in conceptoin de computila programado. Mi electis tiun ci applicajon Lightbot por compufonoi cae tabul computiloi post vasta cae scrupula enceto por cieleble plei trafe plenumi peton de mia nau iara nepo. Avoli diris, viam quindec iaroin programadas computiloin, do instruu ancau al mi fari tion. Ticla de fio por aba cae programmista fierezzo, ciune? La tecnico de computila programado est astute ne triviala. Gi postulas cel concezion, abstractan logican pens manieron, persistetson cae pacienzon. Nun tempe ciferezze mirinda infanoi, kiwi por tiel diri nascigis cun clavaro en mane, quancam surprise mense scivolai cae viglai tre rapide povas perdi intereson pri iu in temo, ne gravas ciom de commence alloga. Giuste protio la applicaggio Lightbot ravis min cae facte pruvigis genie tauga por mia educa iniziato. Ancau se vine povos au ne intensas post pago de du euroi di tiun applicajon sur vian compufonon, secvu pazienze la suba in clarigoin, cae traversaine, mi tamen successos io montri al vi ticlan comenzon de tiu contentiga agado nomata computila programado. La celo de la sequai programetoi estas gvidi per pictogrammai instruccioi etan roboton tiel che je la fino de plenumo de programo gi lumigu per flava coloro ciuin bluain caheloin. La instruzioi por programi nian computilon roboton consistas el pictogramoi. Ien lia basa gruppo por la comenza in niveloi. Nun helpe de tiui comandoi oni povas alfronti la vercadon de unua programo por solvi la problemon aperantan en la maldextra parto A de la suba bildo. La programon oni vercas fingre trenante la pictogramoin alla flav bruna tabelo nomata main. En gi estas loco por gis dec du instruccioi. Do oni ne povas enmeti superfluain instruccioin. Ciu momente, ciam oni tuscias la verdan butonon, la roboto plenumas la gis nun pretan programon. Oni povas sen lime controli, ciu gi trafe funzias la unecese correcti, shangi cae contentige completigi gin. Vidu en la dextra parto, bo, de la supra bildo, trafan programon por solvi la donitan problemon compreneble la supra problema estis si e basa nivelo la applicajo en havas du dec nivelo in qui i plan trafe en conducas ci in de la tecnico de computi la programado por compreni cae regi il gis funde oni devas streci sia inmensa mensa incapabloi ca i obstine clopodi superi la malfacilajo Uno el la play grava i artifico i en programado esta subdividi la cefan programon main en trafai reutiligebla sequenzoi sequenzo i de instruzioi nomata i proceduroi. Ien pli complexa problema kai ebla solvo. Espereble mi successis per lightbot vecchi en kelka yelvi si volemon cae volon provi compreni cae regi la computilan programadon. Poste vi povus lerni la nun tempa in computila in lingvoin por crei vera in applicajoin por compufonoi cae tabul computiloi. Cae cial ne per ili ec disvastigi esperanton. Applicajoin computila i programoi qui contribuas al solvado de sen nombrae i de la reala vivo. En la lasta iaroi, dank al disvastigo de compufonoi cae tabul computiloi, creigis vastega offerto de mini applicajui, nomatai app, sen pagae au malmulte coste el suteblai en la reto, cae useblai en la porteblai apparatoi.